Postak langilean protesta deretsoa oztopatzen duela estimatu dute grebalariek, bitarteko edo interrimeko langileak kontratatuz tornadak segurtatzeko. Ondorioz, CGT postako sindikatak posta bera hauzi peratu du aste arte ahatsuntan bere alako hauzi prozeduran. Ostegungoizuntan goizuntan hauzitegiak erabakidu posta kondenatzea greba deretsoa trabatzeagatik, Sebas López, Bayonako pietuna. Eh, bosta kondenatua izan da, uh, grebaren eh, eskubidearen eh, kontra joiteagatik, uh, bangurretzat uh, albiste hona da, eh? uh, ez du esan nahi biztan dena uh, gatazka uh, bukatua dela, baina epaiketa horrekin uh, justiziak uh, gogoratzen dio postari, legeak irrespetatu uh, eh, behar dituela eta ezin duela egin uh, nahi duena. Postak 2005 euro pagatu beharko ditu baliatzen dituen bitarteko langileka gaurti goiti, Alta gaur egun ez da gehiago bitarteko langilerik. Sebas López. Posta jakintzuenean uh, eh, uh, pasatuko uh, zela uh, kondenatua uh, izanen, uh, izanen zela et, eta erabaki du uh, kentzea uh, bitarteko uh, langile horiek euh, uh, legez kontrakoak uh, zirenak. Eta gaur uh, ez da gehiago uh, bitarteko langilerik. Uh, postak mm. ez du, euh, ez du parikatuko ba, uh, fitxik. Postak ala ere mila bosteun euro ordaintu beharko ditu CGT sindikatuari justizia fresak estaltzeko.